sinulat lang Kitang kita sakto sa akin para bang sinukat lang Mula sa sulok ako'y literal na kuminang Pero di na ng mentalidad na kunin kuninang Para sa akin tapos ibahagi sa tumulong Silang mga dahilan kung bakit biyahe gumulong Kahit na malabong ayon aking napalinaw At yung bumili sa aking ulo puti na naliligaw Silbi ay pampainit sa gabing magiginaw Kaya kapit lang sabi ko wag bibitaw Darating din talaga yung pag-asa ay lilitaw Klasiko margaling pembo yung naririnig Na parang hardinero sa utak nagdidilig Tunay din pala talagang merong aanihin Simpleng buhay di na problema yung kakainin Positibong enerhiya lang dinadala Kung merong negatibo matik di pa dadala Apoy ko ay di hahayaan na maapula Kumbaga magbabaga pag iniipan mo pa Positibong enerhiya lang dinadala Kung merong negatibong matik di padadala Apoy ko ay di hahayaan na maapula TikTok Madalas ako ma-check up Wallet ko dati ay laging chine-check up Nag-e-efe lang sa bench yung porn na desktop Minsahing tunaway arok mo ang aking adikain Hangad ko dati ay makakain ng sapat ang pamilya ko Okay, sarap lang sariwain Tanong nila, paano mo iiwasan ang beef? Ang tugod ko ay aking kikiwain At di lang niya ngayon, relight ay naka-on Kabayabaan na pipiliin saan naman pagkakataon Huwag pang unahan, iindak sa akin yung beef niya na hamon Totoo, nakat ko pa, lalo buhay ko kahit olas itong tanong parati itong lilingon Liliwanag ang madilim na panahon Pero bago yung lulusong ka sa gitna ng bagyo At kulumbo ng buhay ay sadyang ganong Kaya ang ano lang Positibong enerhiya lang dinadala Kung merong negatibo matik di pa dadala Apoy kuway di hahayaan na maapula Kung baga magbabaga pag iniipan mo pa Positibong enerhiya lang dinadala Kung merong negatibong matik di pa dadala Apoy kuway di hahayaan na maapula